elfu mbili na saba rohe nikampeleka nikampeleka pale Mbulu uwanjani, siku hiyo wanatoa baskeli, basi nikamweka chini, nikaambiwa hembu, hembu wawekeni chini tuwaone. Basi nikamweka chini akaangaliwa, nikaambiwa bado bado bado bado afikishe miaka kama kumi na tano au na kuendelea. Hmm. Basi siku hiyo sijafanikiwa kupata hiyo baiskeli mm. Nikarudi nikamrudisha nyumbani mpaka leo hii na naendelea kumhangaikia.